Ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը նախքան օրակարգային հարցին անցնելը հանդես է եկել շարժման 35-ամյակին նվիրված շնորհավորական ուղերձով։ Չնայած այն ծանր իրավիճակին, որի մեջ է Արցախն այս օրերին, 35 տարի առաջ սկսած շարժումն իր դերն ու նշանակությունը չի կորցրել։ Այսօր էլ շնորհավորում ենք իրար այդ նշանակալի իրադարձության առիթով վերաարժևորում անցյալի իրադարձություններն ու հավատում, որ վերջնական նպատակին, որի համար մի օր պայքարի ենք ելել, հասնելու ենք անպայման։ Շարժումը իրավի ունեցավ տարակազմիկ նշանակություն։ Իր ապագայի տեսլականը քարտեզագրելու, կանխորոշելու, տասնամյակների հպատակությունից ազատ ու անկախ ապարալիակերպի հայտ ներկայացնելու տեսանկյունից։ Մեր հիշողությունների ժապավենը հետ պատտելով դեպի 1988 թվականի իրադարձություններ, մեկ անգամ եւս ողջևորվում ու հպարտանում ենք խորհրդային ժամանակների Արցախյան սերնդի նախաձեռնած համազգային զարթոնքով։ Իր ազգային նկարագիրը պահպանելու եւ հետագա այդ էթնիկ ուծացումից սափելու միակ ելքն երաշխիքը մայր հա- հայրենիքին վերամիավորելն է։ Ղարաբաղյան շարժման իրավաքաղաքական գագաթնակետը 35 տարի առաջ այսօրն է։ Արտահայտելով մարզի բնակչության կամքն ու ցանկությունը այն ժամանակ լղին բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի մարզ խորհրդի падգամավորները 20-րդ գումարման արտահերտ նստաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կազմից դուրս բերելու եւ խորհրդային սոցիալիստական Հայաստանին միավորելու մասին պատմական որոշում կայացրին։ Այդ որոշմամբ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը մտավ իրավական հարցություն Սակայն մեր ժողովրդի ինքնորոշման համանadarakan իրավունքի խաղաղ իրացմանը հակառակ Ադրբեջանը առաջնորդվել է հիմնախնդիրը հանգուցալուծելու ուժի կիրառման տարբերակով։ Ադրբեջանի սանձազերծած երեք պատերազմները վերահաստատեցին ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արցախն առանց հայերի նենգ մտադրությունները։ Երեք կես տասնամյակների ընթացքում մենք անցել ենք ձերբերումների ու կորուստների միջով։ Արցախի ազատության ու անկախության համար մղված պայքարում հազարավոր հայորդիներ իրենց կյանքն են զոհաբերել։ Վիրավոր Արցախը այսօր շարունակում է ապրել այդ զողողությունների գնով։ Պատգամավորները լրության րոպեով հարգեցին այս 35-ամյա պայքարի զոհերի հիշատակը։ Նրանց հիշատակը ոգին ու կամքը մեզ համար այսօր էլ նոր հերոսությունների պայքարի մղիչ ուժը պիտի հանդիսանան, ասում է ազգային ժողովի նախագահը, քանի որ դա է Արցախցու կենսունակության ու հարատեվության բանաձևը։ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի վերաբերյալ հայտարարության տեքստը ներկայացրել է պատգամավոր Արթուր Հարությունյանը։ 35 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին լղին բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինը ժողովրդական падգամավորների 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի արտահերտ նստաշրջանում արտահայտելով ինքնավար երկրամասի ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության կամ կնուցանկությունը պատմական որոշում կայացրեց լղիմը Ադրբեջանի ԽՍՀ կազմից դուրս գալու եւ Հայաստանի ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու մասին։ Այդ որոշումը լիովին համապատասխանում էր ԽՍՀՄ գործող համանadrությանը եւ միջազգային իրավունքների սկզբունքներին։ Փետրվարի 20-ի որոշումը պայմաններ ստեղծեց ԼՂՀ կազմավորման ու նրա միջազգային ճանաչման գործընթացը համաշխարհային հանրության կողմից դավանվող իրավական նորմերի ուղղությամբ տանելու համար։ Արցախում սկիզբ առած շարժումը ոտքի հանեց հայությանը, Արցախը համազգային զարթոնքի խորհրդանիշ դարձավ, իսկ այդ պայքարի արդյունքում հայ ժողովուրդը վաստակեց անկախ պետականություն ունենալու իրավունքը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ի պատմական որոշմանը հաջորդեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի լղի մարզային ու Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ ընդունած հրճակագիրը, որը նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ի համաժողովրդական հանրակրվեով միջազգային նորմերի համապատասխան ամբողջացրեց ԼՂՀ կազմավորման գործընթացը։ Այսօր, երբ Արցախը դարձյալ վտանգված է, մեզ այդ միասնականությունն ու կամքն են պակասում։ Պատգամավորները կոչով դիմում են հայությանը։ 35 տարիների ընթացքում համահայկական Պետական տիրույթում իրագործված ազգային ամեն մի ծրագրի գաղափարական հենքը 1988-ի իրադարձություններն էին։ Երեկուկես տասնամյակների ընթացքում մենք անցել ենք բազմաթիվ փորձությունների միջով։ Այսօր էլ Ադրբեջանը շրջափակման միջոցով փորձում է կոտրել Արցախահայության կամքը։ Պայքարը պետք է դառնա մեր կյանքի բոլոր ասպարեզների կարգախոսը։ Արտահայտելով Արցախի ժողովրդի կամքն ու ցանկությունները, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում միջազգային կառույցներին եւ ՄԱԿ-ի անդամ մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին հայտարարություններից եւ հորդորներից զատ գործնական քայլերով, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական գործիքակազմերով կանխել Ադրբեջանի էթնիկ զտումների եւ ցեղասպան քաղաքականությունը։ Դիմում է Թուրքի եւ ՀՀ մեր հայրենակիցներին։ Հայ ժողովրդի արժանապատվությունը եւ լինելությունը պաշտպանելու նպատակով համախմբել հայության ներուժը եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել սանձելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական ու ագրեսիվ գործողությունները։ Հայտարարությունն արժանացել է գլխադասային հանձնաժողովի հավանությանը։ Հանդես է եկել նաև արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։ Բալայանը, ով մասնագիտությամբ պատմաբան է, համառոտ անդրադարձ է կատարել ոչ հեռու անցյալի այդ իրադարձություններին, նշելով, որ հայրենիքը պայքարով են պահում։ Այն ժամանակվա սերունդը պատմական այդ դասերը լավ էր յուրացրել։ Ցավոք, այս տարիների ընթացքում թույլ տվեցինք սխալներ, որոնք ճակատագրական եղան ու բերեցին այսօրվան, բայց դա չպետք է թուլացնի մեզ, այլ սթափեցնի եւ նոր մարտահրավերներին նորովի դիմակայելու կամ քու վճռականություն տա Սրփու Հիվանյան Արցախ լրատվական